jūs pakestumėte truputėlį mano paikybėt, jūs ir pakenčiate. Aš paviduliauju dėl jūsų dievo pavidu. Mat aš jūs sužėdavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pasinuvesti jūs, kaip skaišia mergelė. Bet aš bijau, kad kaip angi savo gudrumu suvedžiojo Jėvą, taip ir jūsų minčių kas netitrauktų nuo tyro ir nuo širdaus atsidavimo Kristui. Matei, kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasę, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate. Bet aš manau, nesas prastesnis už anuos antapaštolius. Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaip tol nepažinimo ir tai mes esame jums įrodę visais atžvilgiais. Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jūs, paskelbdamas jums Dievo Evangeliją dovanai. Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, gaudamas iš jų išlaikymą, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jūs ir stokodamas, ne vieno neapsunkinau neturte sušilpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosios tapti jums našta, bet kuria prasme. Sakau jums vardan Kristaus tiesos esančios manyje, kad šio pasididžiavimo Achajos srityse niekas iš manęs netims. Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O Dievas tai žino kaip darau, taip ir darysiu, kad neduočiau progos ieškantiems priekabių pagirūnams, kurie norėtų pasirodyti esą tokie kaip ir mes. Juk tokie yra nie netikrie paštalai, klastingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais. Ir nenostabu, nes pats šetonas geba apsimesti šviesos angelų. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai. Aš kartoju, nelaikykite manęs kvailiu. O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailu, kad galėčiau bent truputį pasigirti. Ką pasakysiu, pasakysiu ne viešpaties valia, bet tartum kvailiodamas ir manydamas galys pasigirti. Kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. Juk būdami protingi, jūs mokate mielai pakęsti paikuosius. Beje, jūs ir pakenčiate, kai jie jūs pavergia, kai apryja, kai apiplėšia, kai prieš jūs puikuojasi, kai užgauna per veidą. Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis. Bet jei kas drįsta kuo nors girtis, tai sakau iš kvailumo, drįstu ir aš. Jie hebrajai ir aš, jie izraelitai ir aš, jie Abromo palikuonis ir aš, jie Kristaus tarnai. Iš kvailumo sakau, aš juo labiau aš daug daugiau įdėjau triūsų. Kur kas daugiau kalėjau, esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. Nuo žydų gavau penkis kartus po keturiasdešimt be vieno kirčių. Tris kartus gavau lasdų, vieną kart buvau apsvaidytas akmenimis, tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojose, pavojose nuo plėšikų, pavojose nuo savo tautiečių, pavojose nuo pagonių, miesto pavojose, dikumos pavojose, jūros pavojose, pavojose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai būdėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kesti šaltį ir nuogumą. Be kita ko, kasdien vargstu, rūpindamasis visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu? Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju Damaske karaliaus Areto etnarchas saugojo damaskiečių miestą, norėdamas mane suimti. Bet aš buvau pro langą nuleistas pintinėje per mūrą ir tik taip ištrūkau iš jo nagų.